Adimen artifizialaren onurak Euskal Edabidetara zabaltzeko helburuarekin eraldabide proiektua orkestu dute. Egitasmo honek transkrizio teknologiak baliatzen ditu audioartxiboak testu idatzean bihurtuz. Modo honetan, irisgarritasun irizpideak hobetzen ditu. Entzuteko mugak dituzten pertsonak edota Euskara zulertzeko mugak dituztenendako baliabide praktikoa izanen da, dudarikabe. Josu Astiria, elu adimen artifiziala hizkuntzan unitateko koordinatzen Proiektu honen eh, helburua mm, zera da. E, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologien e, eh, potentzialidade guztiak e, baliatzea euskarazko edabideen eraldaketa digitalean e, laguntzeko. E, argi dago e, geroz eta eduki digital gehiago kontsumitzen direla internetek eta sare sozialek zentralidadea e, irabazi dutela eta e, euskarazko edabidek ba eraldaketa e, edabidek eraldaketa digitaletatik kanpo ezin dira egon, ez? Eta mm. Fundazioak eraldabide proiektuaren garapen teknikoaz harturatzen da, eta berria amaika telebista kanaldude eta antxeta irratian teknologia hori baliatuko dute. Antxeta irratiko gogunean esaterako transkripzio teknologia hori proba moduan aplikatzen ari dira irisgarritasuna da horietako bat, ezta? Azken finean edukiak geroz eta jende gehia horrengana iristeko eta egingo duen gauzetako bat izango da e, ikusentzunezkoak, bai audioak eta eta eta telebistako edukiak e, azpititulatzea. Alde batetik entzuteko e, gaitasun mugatua duten pertsonek e, e, e albisto eta eduki hoiek e, jasotzeko aukera e, izango izango dute. Hiru urtetarako proiektua da Heraldabide eta Akitania Berria Nafarroa Euskadi Euro Eskualdearen babesa izango du eta ustailean emango al dituzte aurreneko emaitzak.